Oh, master hum. hum. Este naranja que hum, é? Mm. No. De arroz. De arroz? de arroz de esta. Fuerte. é forte fuerte. Mm, con cebolla ponemos ahí. Uh. este. Com papa. Com papa que comer. papa. Ah, es como salsa fuerte. Mm. Mm. Sal también tiene, cebolla también tiene, así nosotros manejamos. Mm. Mm. Muy rica comida acá en Bolivia, mm. muy muy rico. Pero aquí es mejor que el restaurante de vosotros. <laughs> <laughs> No a pues, Mmm. ¿Cómo es su nombre? ¿Su nombre cómo se llama? Pedro Lecuña. ¿Pedro? ¿Y usted? Mm. Mm. ¿Yo? Sí. Lorenzo Pacha. Lorenzo Pacha. Mm. No. Mm. Para Guaymara es mismo nombre. Guaymara Guaymar es mismo nombre. Sí, Guaymara. Pero no tiene un nombre español y Guaymara, no. Es un nombre. Un nombre nomás. Un nombre. Más mm. tiene allá estamos. Más tiene que mm, los qué rico maíz. Muy rico. Venimos a visitar las ruinas, de allá mm. de Tihuanaco. Mm. Muy lindo. Ah, Tibonaco es lindo. Hermoso. Tiene su comida cocinada, ¿no? Uh -huh. Para juntar. Ah, sí, no está rica como. Ah. No está, pero. La ah, señora. Comer. Gracias. <laughs> Estamos muy flaquitos. <laughs> Nos impresionó mucho las ruinas. Mm. ¿Ustedes, van, van para allá para el solsticio? Mm. ¿Sí? ¿Van a ir a las ruinas? Mm. ¿A visitar? El 21 de junio. tienes comida, no, no tiene ¿no? Van a comprar, si no, almuerzo. Sí, No hay aquí. acá? no hay, El taraco hay. Ah, mira. Mm. Al, taraco pueblo ah. no hay. Ah, hay Aquí hay que cocinar. Se puede, la chiripa. ¿Chiripa tiene que cocinar? Mm. Ah, oh. Son sí. O comemos crudo también. ¿Qué tenemos para comer crudo? ¿Crudo? No, ah. Pan. No, pan. Papas no tenemos. No. Atún tenemos. Pan, atún. Una banana. Una banana. Y... Fruta también. ¿Cultivan mm. fruta? Mm. ¿Qué fruta? Tosinul este cu Omde. Omde. Omde? Cabello branco e cabelo. <laughs> El cabello e o barba. Aqui em vos, homem, este parece senhorita. Não, tem uma novia francesa? Sim, mm. está em Tiwanaku sua novia. <laughs> Como na película de Ash. hum. Estoy tratando. Yo Eu lo que não cacho por ir no cacho. Esse, se seguimos para depois de No, tres rodajas. A la Esto es muy rico. Mm. Después de Chiripa hay otros pueblos, mm. más para allá. No, ¿qué lado? No hay. ¿No hay? ¿Aquí es el último? No es pueblo, es un... Comunidad. Casa escuela nomás hay. Ah. Mm. Después casa de... ¿Cómo se llama? Escuela. Eh. hacienda. Ah, hacienda. Ah, hacienda acá. Ah. ¿Una hacienda de cultivo privada? Mm. es que tal? ¿Cómo han cultivado para vivir? Casa con todo. no era con los taxis. ¿Te vas a hacer entrevista? ¿Cómo? ¿Me haces entrevista? Ah, ya estamos hablando aquí, está grabando. No, mira. ¿Qué es lo mejor de Bolivia? ¿Qué es? qué es lo mejor de Bolivia para vosotros? ¿La tierra? ¿Las personas? ¿Sí?

Ah, sim. Ah, ah, la paz. Ah, la paz para allá. Mm, a Tambilho subi. Ah, né. Hum. E para Peru, outro lado? Não. Peru, Paraxá, não? Não, acá, acá, isto, que se chama? Hum, mm, Santaros. Hasta Santaros não mais vai, ah. Mobilera. Ah, mira. Hum. E depois que por lado? Sim, devuelve também. Em barco também, não? ¿En barco? Sí, barco hay, pero puedes llamar del teléfono. Mm. Ah. ah, sí, sí, a este lado, a la isla. ¿Para cruzar? No. Ah. Mm. Tequina. ¿Es bonita isla? No. Mm, isla, por aquí va. Ah, podemos ir para la isla pues. después. Sí. Dormimos ahí. Ah. ¿Sin colcha? No, compramos una manta ahí. Ah, sí, compramos. <laughs> Ah. Tú tenías que tener una manta. No, no, pensaba viajar en carpa. Pero todos los bolivianos tienen manta. Ah. Nadie que en carpa. ¿No tienen movilidad? ¿Cómo? ¿No tienen movilidad? No, estamos caminando. Ah. Ahora queremos andar un poco en barco. El tequena no sabe venir, sabe venir antes. Ah, antes tienen que ir. Sí, antes sabe de el tequino. Ajá. El barco. Por la mañana solo. Mm. Saben llamar del teléfono. ¿De aquí, de Chiripa, puede llamar? Mm, sí, ah. de ahí. Este. Una vez llegaban aquí Charamaya. Charamaya, Charamaya. el cancha saben llegar. Ahí saben hacer casitas así. Ah, qué lindo. Ah. Ahí, ahí sabe beber unos tres días o dos días saben venir. Mm. saben estar sacando <laughs> fotos así, ah. ah, con, trabajando con yuntas. Ah, qué bonito. Uh, el barco sabe llamar, después. sabe venir. Ahí con otro. sa Sabe tener cocinera más. Ah, sí. Sí, mm. Ah, todos saben venir. Mm. dos camiones o un camión así. Mira. Te guarda Ah, esa no está, esa no está durmiendo aquí Después de aquí no hay, <laughs> no hay nada. Mm. No, pero tiene un pueblito. No vamos hasta La Paz. ese cerro que tiene, que tiene nieve, ¿es el Ilimani? Mm. ¿El Ilimani? Sí. Sí, aquí se lo Ah, يعني مثلا انا اشتغل اه ايش لاباس اليمن مثلا اه ما ما يسال اليمن لا ايش لاباس اه اليمن ايش اليمن نو não? Muitas graças. Muitas graças. Graças a vós outros, a comida maravilhosa. Tudo bem comigo. Tudo bem feito. Então vamos jogar? Tudo bem? Sim. Szybciej? Nie, vamos? Tá o, Lama comida lotada. Como? Lama comida lotada. Sim, pois ela tira para nós comida. Ah, comemos a latada dele. Com pão comemos. Comemos comer. Ah, muito rico. É é sardina, que se chama. Sardina? Sim. Ah, bueno. Espera, passa aí.